capoeira, la Brasila lucto danzo. En novembro 2004, UNESCO declaris que capoeira, permesso que mi esperantigo din per capoeiro, estas nemateria cultur richajo de la homaro. En la iaro 2008, Brasila Instituto de Historiae cae Artae Ricciajoi jam consideris gin ne materia Brasila ricciajo. Tivi recono estas gravai, char ili iomete mil digas la grandan shuldon cion la Brasila nazio havas concerne la Africanoin, ciui estis sclavigitai citie dum longa tempo. Capoeiro estas tipe Brasila mixajo de ludo, danzo, lucto, sporto, musico cae canto, practicata en rondoi, pleiofte surstrate, en plazoi cae aliai publicae locoi. Gin creis sclavoi al portitae principe el Congolando cae Angolo, ciel manieron sin defendi cae samtempe conservi siain tradizioin per amusigio malgrau tia amusa aspecto, la capoeiristoin oni generale timis pro la attac potenzo de ilia lucto, cae pro la eblezzo che ili povus organisi rebelon en la lando. Tio rebelo tamen neniam ocasis crom en iui limigitai locui. Secve la registaro severe discriminatsiis tiun practicadon, ec malpermesis gin cae persecutis la practicantoin. Gis la comenzo de la dudeca iarcento, capoe iristoi estis consideratai prescau ciel banditoi, quancam facte ili estis simple laboristoi. Iom post iom, ec de la dudeca iarcento, ancau blanculoi, mestizoi, cae ec elituloi aligis alla practicado de capoeiro malgrau la socia malaprobo. En la milito contra o Paraguaio, en la decnaua iarcento, capoeiristoi famigis pro sia batal competentezzo. En la comenzo de la dudeca iarcento, e caperis articoloi en la gazetaro, vercitai de intelectuloi, quiui defendis tiun brasilan tradizion cae proponis instruadon en lerneioi, sen successe. Passis iaroi, gis alvenis la recono prigia cultur signifo. La samo ocasis prescau samtempe relate la brasilan sambon quiu suferis ancau longan discriminatiadon. Nun tempe capoeiro estas amase instruata en sporteioi, lerneioi, cae cultur centroi en Brasilo. Gien havas strictan etican codon de respecto, disciplino, cae amicetso inter la practicantoi. Laula progresso de la lernantoi, ili ricevas la raiton surporti colorain schnur zonoin, ciui montras la gradon de lertezzo. La maestroi surportas nigran schnurzonon. Dum la luctado danzado ne estas permessate tusci la contravanton. male uno helpas la alian faciligante lia in movoin kai salutante lin ce la comenzo kai fino. La practicantoi helpas ancau en la cantado, tamburado, cae ludado de berimbau la tradizia unu drata musicilo. Ciel corp exerzo, capoeiro exterordinare elvolvas forton, equilibron cae flexiblitson en etoso de amicetso cun laboro cae plesuro. Non tempe oni consideras la eblezon en conduci gin ciel olimpican sporton.